Для наших радіограм траплялася трофейна конина. У нас же була м'ясорубка, яку носив Август в солдатському мішку, неначе електромашинку для підриву мін. Кухар Михайло і шкідник перекручували на ній конину. І ми смажили котлети, що аж хрумтіли на зубах. Правда, без солі. Одного вечора осколком міни був убитий Борис Фокусник. Поховали Бориса тої ж ночі біля лісової дороги. Ще під час обстрілу із засади довелось звернути у гущавину лісу. Лише через кілька годин ми спохопились. Немає ні Августа, ні Андрія розбітника. Довелось зупинитись. Орели шкідником пішли своїм же слідом. Десь за годину вони зустріли Августа. Хлопець повз, а на його спині поранений. Андрій Розбійник. Юхан шкідник зрозуміли, що Август повз повільно, раз пораз нахилявся, щоб намацати на снігові наш слід. Була темна похмура ніч, і слід губився вже за три кроки. Кілька разів Август збочував, потім повертався назад, намацував руками слід, повертався до Андрія брав пораненого на спину. Отак От вони й рухались з важкими пересадками. Рана була тяжка. Куля порвала в Андрія пах. Пораненому ще тяжче було дивитись на безпорадного Августа, який, мов той сліпець, намацував на сніговий слід руками. Андрій бачив, як не раз хлопець плакав від свого безсилля. Однак Август не покидав пораненого. І тоді Андрій вирішив покінчити з собою. На щастя, Август плакав не так від безвиході, як від образи, що він не може намацати слід. Ще коли перебинтовував рану Андрієві, Август не міг не помітити вкрай пригнічений душевний стан пораненого і одібрав того пістолет, а з автомата витяг ріжок і забрав запасний. Колона зупинилась. Усі раті можна сісти після десятикілометрового маршу по глибокому снігу. Короб і радист Балтійця Володя тупцяють, немов танцюють яблучко, ноги замерзли. Чого ти, ристи танець не відчебучуєш? звернувся до Юхана. Орел зняв шапку кубанку, яку носив навскіз по поробоцькому і показав на рану. Горенько моє, ти забув, що кулею мені голову обпекло. Ще не зовсім віриться, що та голова без дірки. Де вже зараз золотий пісок топтати? Сіла ж голова. Можна тепер і про ноги подумати. Утішаю Юхана і я. 23 лютого видався сонячний день. Опівдні сосни і ялини, неначе було кимось пошепки подана команда, скинули з себе останній сніг, і на визволених від важких брил, розправлених ялинових вітах, заіскрились перші сльози весняної радості. Здіймались випари з пригрітих на сонці пагорбів. Вранці я прийняв радіограму за підписом Петра Петровича. Нам винесена подяка за відомості, що заслуговують на увагу. До третьої години дня всі були поголені, помиті до пояса, хто теплою водичкою, а хто і снігом, і поважно, неначе півні походжали між соснами. Увечері, коли місяць уже стояв високо в чистому небі а мороз надолужував втрачене за день, у далекій Москві, у Києві, у Ленінграді та містах героях Одесі, Севастополі, у столицях тепер уже всіх союзних республік гримів салют на честь 27-ї річниці Червоної армії і військово-морського флоту. А хлопці Юхана і Цибулі розбили засідку в межакеті на одному з хуторів і захопили скромні трофеї, двох коней і ящик німецьких гранат.